і дістав від нього урок відвертості. Знаєте, я почувався так, наче віра стояла поруч. Знаєте, повторив я, мені соромно перед вами і перед вірою, яку ви виховали. Зате соромно, що я іноді зле думав про вас. Знаєте. От за це ти мені смішний. Годик підвівся з за столу і зробив крок у бік. Черевань з короткими, наче в китайського божка, ногами. Ти смішний мені через те, що віриш не в справжні, а в вигадані історії, не в людей, а в портрети маслом. Тебе ж хлопчик шостого класу обкрутить навколо пальця а ти вже мене повчати надумав. А якби я сказав тобі, що просидів багато років у дивізійному складі з тушонкою, сказав, що дружина пішла від мене до стрункого лейтенанта з талією, значить, усе. Значить, ти мене зневажав би за те лиш, що мало було ефектних вчинків на моєму шляху. А віру покинула мені ще її матір. Як небагато вітю варта любов твоя, до мене, до віри. Не знаю, що там у вас. Я про себе кажу. Анатолій Георгійович відхекався і випив одним ковтком коньяк з чарки. Я нічого не знаю вже тихо вимовив годик. Я мало чого вартий поза своїм минулим, а ще й сестрине минуле до себе ліплю. Ти, значить, дивишся на мене, намагаєшся уявити мене тридцять років тому? А я от він, вічно такий. Ти напиши про сестру Людмилу я про неї тобі переконливіше, аніж про себе розповідав. А вона ж героїня була, хоч зовні така сама, як я, не красуня. Вірен батько обніс черево навколо власної осі, невловимої сутності чолов'яга. Ми зустрічалися майже зійшлись. Чути було гуркіт перфораторів у двох навстрічних тунелях. Вже хиталася тоніня стіна, остання перепона, що мала впасти, аби дві дороги стали одною. Та раптом загриміло, посипалось камінюче і тріснули недбало поставлені стояки. Все спочатку. Сніг стьобнув по склу, мов кулеметна черга по броньованій башті. На столі вогко світилися дві порожні чарки і пляшка між ними. Дитьмяним старовинним дзеркалом блищала брунатна поверхня пекучої рідини. Ти, значить, не серце. Ти хоч поет, але в людях не орієнтуєшся. Віра ну, зараз прийде. До мене дзвонив друг. Ми з ним служили в одній дивізії. То я, значить, послав доню до гастроному купити все те. Вона дочка мені, дочка, і схожа на мене, всі кажуть. Вам не дивно, що всі навкруги такі не схожі на вас? раптом запитав я. Справді не схожі, примружився годик. Дивно. Ти погано бачу мої лекції засвоював. А інші дивуються. Анатолій Георгійович змружив очі ще більше і нічого не відповів. Нахилився до пляшки, і веселий сонячний зайчик похитувався в годика на невиголеній щоці. Потім Вірин тато закрутив пляшку. І зайчик перестрибнув на долоню йому, а тоді зовсім пропав.